Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i 3 de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio Melteva treball en redacció de Sala Folgador i d'Arturo Delgado al front del control de so vos saluda com cada nit Manolo Montal vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a pili Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i a la nostra web www.la977.com i a més vos fem la pregunta de la nit com que no ens ficàvem d'acord avui amb el tema d'Estrella, la pregunta que vos fem és quin ha sigut per a vosaltres el millor jugador de la victòria davant el Barça? És la pregunta que vos fem. Quin ha sigut per a vosaltres el millor jugador davant la victòria en la victòria davant el Barça? El que està clar és que aquella frase que deia Jorge Valdano, de les poques per no dir la única en la que un està d'acord amb l'entrenador argentí que va tindre el Real Madrid i que ara es dedica a ser comentarista, s'ha quedat que el futbol és un estat d'ànim. L'estat d'ànim del València venia siguent molt millor després de la victòria davant del Sevilla que el del Barça, que ha entrat en depressió. El mateix Barça que va propiciar al València en guany una de les derrotes més vergonyoses de la seva història, guanyant-li 7 0 en febrer en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei, s'ha vist avui superat per un València Club de Futbol que ha tingut lògicament, la seva part de fortuna, sempre que guanyes en un camp d'estos, no has d'evitar-ho, però també ha tingut una gran part més superior a la de fortuna, que és haver, haver sabut fer bé les coses. Primer, des de l'alineació de Paco ahí estaran. Sorpressiva sense un davanter sense clar, però amb dos davanters amb molta mobilitat que li han causat un grandíssim mal de cap a la defensa del Barça. Avui, Rodrigo, en la seva tasca de desgast, i Santi Mina, en la de desgast més el gol, han estat Chapó, cumbres. El segon gol del València és una obra d'art, com el valencià ha tocat fins a trobar. El moment final, el lloc i l'espai per a que Santi Mina, per a que Galícia Calidade fer el 0-2 en el Camp Nou i durant tot el partit un València esforçat, solidari, grup, equip. És el que li venim demanant al València durant tota la temporada i és el que avui el València ha pogut exhibir sobre el terreny de joc, perquè no oblideu una cosa. Per molta individualitat que, ten que tingues, si no te comportes com un equip en el Camp Nou, és impossible treure res. I el València avui ha guanyat, torna a dir, perquè els seus jugadors, en certs aspectes, han ratllat a un gran nivell de manera individual, però fonamentalment i superior a aquesta circumstància, perquè el València, com a grup, com a equip, ha existit. Ha emergit, ha tornat a ser un grup fiable i ha pogut arrencar una victòria en el Camp Nou. Hi ha molts noms, per això estem preguntant-vos en qui. Diego Alves, extraordinari. Tot i les crítiques durant les últimes setmanes, Barragán, molt bé. Mustafi, imperial. Abdenur, sense una sola errada. Siqueira, Beta ponant la part dreta del Barça, on per ahir caia Sergi Enric. I la segona part li han vingut Messi i també Rakitic i també perquè ha aparegut en el 0-1 fent la centrada xut que ha tapetat en Rakitic per a que se convertirà en el primer gol del València. Javi Fuego, batallador, anant a buscar en la pressió a Messi per a que no em poguera maniobrar fàcil en l'inici de jugada al jugador argentí del Barça. Parejo <laughs> s'ha torna, tornat a semblar al Parejo de l'any passat amb manejo de pilota, amb el valor, tocant, obriguent... Ha estat molt bé, de fet, eh, crec que ha acabat siguent fonamental en el 0-2 a mi se amago que deixa una, un segon quit a la defensa i propicia l'espai per a que aparega amb Tímina. Pot ser per a mi Andrés almenys el més fluix. Però també ha estat bregador, lluitador, tirant una mà, arrimant el colze, ha estat molt bé el jugador del València Club de futbol, encara que un tant més desencertat en la tasca ofensiva. I de Enzo, extraordinari en el desgast, en eh, també, lògicament, el que són l'experiència i l'ofici, i dalt, com deia, no se li pot demanar més desplegament, no se li pot demanar més encert, no se li pot demanar més quilòmetres, no se li pot demanar més lluita, més solidaritat a Rodrigo Llamina. Per a mi el València ha tornat a aparèixer en el millor moment. En el moment, després de perdre les palmes, on l'equip tenia l'aigua al coll, hi ha hagut una reacció. El València ha reaccionat com a equip. I això té una part de mèrit molt gran també per al seu entrenador, per a Paco i Estaran. Per què? Perquè no s'havia vist ni amb Nuno, ni s'havia vist amb Gary Neville. Per cert, que estarà pensant Gary Neville en Manchester. Dit això, Suso García Pitarch ha dit avui en Canal Plus Paco és el primer candidat a l'hora de seguir i el més firme. Per tant, seguint les paraules del director tècnic del València Club de Futbol, és evident que Paco i Estaran entren les possibilitats que lògicament Suso no anava a dir que no va continuar Paco i Estaran, però que podia haver tirat una llarga canviada i, en, i això es dona a entendre que s'està guanyant la continuïtat. Per què no? Si Paco guanya en el Camp Nou i si és capaç de fer un bon partit en el Bernabéu, a més de traure els que ha de traure, per què pensar que Paco i Estaran no pot continuar? Entenc que per a molts de vosaltres el no contractar un entrenador sense bagatge pot ser tornar a incidir amb la errada de Nuno i de Neville. No vos lleve part de raó. Però en esta vida també uno ha de començar i en esta vida uno també ha de demostrar. I per a mi, que sóc del pensament també de que al València li fa falta un entrenador amb bagatge, si Paco, en estos partits, demostra que pot dur esta plantilla, almenys ha de ser tingut en compte. Després entrarem en moltes coses. Fitxatges, no és el mateix agarrar una plantilla començada que lluita per el descens, que tindre l'enxufada tot un any des de l'inici per a lluitar per un premi major. Hi ha moltes coses, hi ha moltes variants, hi ha moltes aristes de les que parlar. Però, sobretot, jo crec que en el dia d'avui i amb la temporada que dugueu, el més important i el més bonico és llegir-vos i sentir l'alegria de veure que per fi aquesta temporada s'ha dut una alegria gran, grossa, la que ha protagonitzat el València guanyant avui 1-2 en el Bernabéu, perdó, en el Camp Nou. Cert que amb les parades d'Albes i amb una dosi de fortuna, però sobretot per amunt d'Albes, que el porter està per a parar, i per amunt de la fortuna, que no cal obviar-la, també hi ha que reconèixer que per molt porter que hi hagi, i el València ha tingut moltes voltes en derrotes, com ha destacat el porter, i per molta por fortuna que pogueres tindre, a la fi en el Camp Nou, si no eres un equip, no guanyes. I el més positiu és que el València, esta nit, ha tornat a ser un equip. 11 de la nit i 40 minuts, és moment de repassar tots els titulars. Victòria 1-2, el València guanya en el Camp Nou amb gols de Siqueira i Santi Mina realitzant un extraordinari partit fonamentalment en la vessant de grup, d'equip. El mateix Paco Allestaran ha reconegut que el seu 11, els seus jugadors, avui s'han reivindicat com a conjunt. es eh, lo mínimo que se podía devolver a la afición, ¿no? que ha sufrido tanto, que ha tenido tanta decepción, tanto desánimo a lo largo del año, pues creo que nos hemos reivindicado como equipo, creo que pueden estar orgullosos de lo que han visto hoy y creo que, bueno, pues se lo merecen. Alves, destacat en la porteria i la resta de l'equip en el terreny de joc. El porter brasiledanès ha sigut providencial en la primera part amb tres parades increïbles i també amb una en la segona part. A partir d'ahir, el València ha sabut rubricar la seva victòria gràcies a la brega dels 11 jugadors i l'encert de les metes finals, primer de Siqueira amb ajuda de Rakitic i després d'un bon partit de Santimina. Preparad para continuar. El director técnico del Valencia Club de Fútbol, García Pitats, ha declarado que Paco es el más candidato candidato a continuar en la banqueta del Valencia. Lo dijimos el primer día, el de su presentación. Eh, Paco tiene opciones de seguir con nosotros y hace bien su trabajo, lo está haciendo muy bien y por supuesto es el primer candidato y el más firme. Jornada positiva, més enllà dels punts aconseguits per Sporting i Betis, la victòria davant de l'Espanyol i la derrota del Getafe trauen el llevant de l'últim lloc i a tan sols dos de la salvació. Rubi diu que continuen tenint a la mà. Sí, sí, eh, por supuesto estoy convencido que esta victoria nos acordaremos mucho cuando acabe la, la, la temporada, porque es una victoria que de momento nos pone ahora sí en, en, la parrilla de salida con esos equipos que hemos estado todo el año mirándolos por detrás Victòria i rècord. València Bàsquet guanya 79-121 en Illumbi al Retabet Guipúscoa i a més estableix un nou rècord de triples en un partit d'ACB deixant la nova marca en 21. Pedro Martínez recorda que ells no han afluixat en cap moment. Nosotros, en vez de estar pues, condescendientes, creo que hemos jugado pues eso con mucho respeto, con, con ganas de hacer las cosas bien y muy acertados, muy acertados en el tiro de tres puntos todo el partido y eso pues hace que, que el partido se rompa. Les 11 de la nit i 42 minuts. Vos recorde, arroba esports 97 és el Twitter. La pregunta que vos fem, estem fent en el dia d'avui és qui ha sigut per a vosaltres el jugador més destacat en la victòria 1-2 del València en el Camp Nou. 11 43, una pausa per a la publicitat i tornem. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. the power of love. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. La tranquilidad pasa por la 97.7 Radio. dimecres, des de les 20 hores, els blanquinegres tenen l'opció definitiva d'esvair tots els dubtes i maquillar el tram final de la temporada a casa, a Mestalla, València-Eibar. Viu este encontre que ha de donar la tranquil·litat definitiva als valencianistes amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València Eibar. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Colaboren Tasco i Fotopro. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 46 minuts, el valencianisme content i feliç després de la victòria del seu equip 1-2 en canxa del Futbol Club Barcelona en un partit que arrancava amb la sorpresa de l'alineació de Paco Estaran deixant en la banqueta dos davanters. Inusual situació, crec que és la primera volta tota la temporada que Paco, Alcácer i Eh, en este cas, eh, Álvaro Negredo se mirava en la banqueta i se veien junts l'un al costat de l'altre i a partir d'ahí el València ha fet un gran partit. Un gran partit començant a solidificar-lo en les parades de Diego Alves. El porter brasiler, que a mi m'ha donat dubtes en quasi tots els partits que havia jugat, avui ha tornat a ser el Diego Alves que coneixíem. Ha tornat a ser un porter ràpid, amb reflexes, i que ha tapat jugades increïbles sobretot el primer remat de Messi a boca de Gano amb l'exterior en el mà a mà a 3 metres escassos ha estat extraordinari. La vaselina que l'ha tret a Neymar ha sigut molt bona. I després, el tir que fa el mateix Neymar, perdó, eh, Messi des de la frontal de l'àrea, la seva jugada preferida, i que la rebutja al porter del València, comencen a solidificar el triomf d'un equip que després ha estat impecable en les ajudes en el mig del camp, en els interiors als laterals i en el centre on tots, Fuego, Parejo, Enzo i André, potser André el més, el més desencentat, però en la faceta ofensiva han estat solidaris, han estat ferms, han donat eh, la sensació de ser un equip, cosa que no veiem al València en tota la temporada, encara que vegem algun apunt el diumenge passat a Mestalla davant de l'equip del Sevilla. Amb tot allò, a més, el València, on està que és el plantejament d'ahir estaran, ha sigut sobresalient des del moment en el que l'entrenador propicia a un Rodrigo i a un Mina davant per a tirar millers, per a córrer molts metres, per a asfixiar i ser molestos en quant a que el Barça no tinguera tota la comoditat del món a l'hora de treure la pilota, ho ha aconseguit i li ha eixit molt bé. A partir d'ahir el València com a equip ha fet el 0-1 amb algo de fortuna per una jugada ben duta per al València que ha obert un forat d'André en esquerra per a que entrara Siqueira. Siqueira ha fet la centrada a xut que ha topetat en Rakitic i ha acabat dins de la porteria de Claudio Bravo. Després, i en l'últim de la primera part, una jugada trenadíssima per part del València en una posició molt llarga. Recordeu la idea de Paco i estaran de vull que el meu equip tinga la pilota en els moments en què ha pogut dur en el Camp Nou, ha tingut possessions llargues, el qual parla molt bé del València, i molt malament del que havien fet fins ara en la Lliga i ha acabat amb el 0-2 on Santi Mina després d'una intel·ligentíssima maniobra de Dani Parejo enganyant amb el cos a la defensa del Barça deixa soles al gallec que davant de Claudio Bravo ja sabia lo que era Batreló en la primera volta de la Lliga a Mestalla i avui Santi Mina ha tornat a ser la bèstia negra del, eh, València, del Futbol Club Barcelona en este cas fent el 0-2 per cert, només el de Santi Mina que ja ha aparegut durant algunes voltes de manera aïllada en la premsa de Barcelona per a un dels davanters jovens que està mirant el Barça de cara a la campanya vinent. Lògicament, si és així, si està en aquesta llista que diuen els companys de la premsa catalana, certament avui eh, Santi Mina ha fet números per a ser un, del, un dels noms de l'estiu. Però sense cap dubte ha sigut un dels noms de la nit, Santi Mina, guanyant i jo crec que fent tot de gran manera al eh, Barça amb ixe gol seu en la victòria de l'equip valencianista que d'aquesta manera Folgado ja podem dir que respira tranquil en el que de Lliga. Hola Salva, què tal? Bona nit. Què tal Manolo? Buenas. Jo crec que ja respirava tranquil. A veure, de... ara sí. Què tal Manolo? Buenas. Deia mm. jo que jo crec que ja respirava tranquil el València després de la victòria de la setmana passada a casa davant el Sevilla, però bueno, eh, era virtual, diríem, la salvació, ja on és d'ara Manolo, pues, pràcticament ja la salvació està garantida, la salvació està en la butxaca i ja no va haver cap tipus de contratemps per a que el València en les jornades que resten, per a que acabe la temporada, pues, eh, passe per ell respecte a la seva permanència en en la primera divisió. Bon partit del València, molt bon partit del, del València. És cert que el València li ha generat ocasions, però bueno, estic d'acord en el discurs estaran. Habitualment el Barça a casa sempre crea ocasions. Parlem d'un dels millors equips del, del món, que està en el top 3 probablement dels millors equips del, del món a l'Esdara, d'ara, independentment de l'eliminació esta setmana en la Lliga de, de Campions que travessava per un moment, Manolo, de, de, de dubtes del que també el València pues, ha sabut traure eh, profit. Recorda l'inici del partit, bueno, pues, amb un Barça pues, avassallador, en tromba, que semblava recuperat, que semblava eh, revitalitzat, que arribava eh, amb prou facilitat a l'àrea de la porteria de Alves, que obligava a intervindre ja en un parell de bones ocasions, de grans eh, intervencions al porter del València, però que ha arribat un moment en el que el València s'estira i ha arribat a tenir aquesta ocasió de Rodrigo. A partir d'ahir, el Barça ha pres por, el Barça ha tornat a eh, tindre eh, dubtes, els que venen acompanyant-lo des d'aquella de jornada de Lliga eh, on no va ser capaç de guanyar en el Madrigal davant el conjunt de, de Marcelino, i a partir d'ahir pues, el València també ha començat a generar ocasions, ha començat a, a arribar, ha marcat, s'ha avançat en el eh, marcador i a partir d'ahir bueno, pues, estava clar que la segona part del València també havia de patir les acomeses del Futbol Club eh, Barcelona. Ha sapigut eh, aguantar al Barça, ha tingut sort també en alguna acció aïllada, ha tornat a aparèixer Alves, que ha tingut tres grans intervencions en la primera part i una grandíssima intervenció també en la, en la segona part i el València a la contra ha pogut matar el partit en aquella gran ocasió que ha desperdiciat perquè ha colpejat mal la pilota eh, Paco Alcácer i que haguera suposat ja pues, eh, la sentència, la puntilla, diríem, eh, definitiva i la impossibilitat de que a última hora el Barça te poguera pegar un, un esglai. Però bueno, un dels partits més redons del València d'esta eh, temporada, mèrit fonamentalment eh, del grup, evidentment, però també de la tasca mental psicològica, ho hem parlat en el tram final del programa, Manolo, de, del tècnic de, de Paco Allestaran. Açò i també ho hem dit abans, no ha de fer-nos perdre... Eh, ah, ja i no ha de fer-nos perdre de vista... No s'ha guanyat res, eh? Bueno, tres, tres claro, punts, però no s'ha... La temporada està sigut un desastre. Que la temporada, independentment de la victòria eh, d'avui, important davant del Barça, independentment de que el València porta dues victòries, diríem, importants, perquè tombes a dos dels equips més grans de la Lliga, com el Sevilla i el, i el Barça, bueno, pues la temporada del València continua sent un, un desastre. És un drama que el València pues eh, s'ha Salvat eh, en esta eh, jornada de Lliga, quan està a punt de finiquitar la, la Lliga, perquè ho ha fet rematadament mal uh mhm. -huh. tot al llarg de tota la, la temporada. Bueno, pues eh, amb tot això diem, no hi ha que tornar-se carabassa, no, dir, no hi ha que era demanar la entronització de eh, futbolistes que ara estan enxufats i que estan mostrant el seu nivell. Probablement eh, tampoc era una qüestió de matar a tots i dir que no sé bé ningú per la temporada vinent. Jo crec que ixa és la tasca que li pertoca a Suso García Pitarch. I no és fàcil, eh? No és fàcil ser dir m'estan demostrant en aquestes últimes jornades que poden. Ara, són fiables per a una altra temporada? Això és la gran, jo crec que això és el gran dubte que té ara mateix Suso García Pitarch al voltant d'alguns futbolistes que tots hem tingut en la boca a l'hora de ser crítics amb ell. Eh, des dels els cinc que s'amagaren famosos en una sala per a no veure el partit en la tribuna del dia del Celta i que avui, per exemple, Alves ha estat estratosfèric, Parejo ha estat sublime, Barragán ha estat immensa en la dreta, vull dir, aquests tres, que són tres dels que s'amagaren, ho han estat molt bé. La gran frase és, són fioles de era a una temporada vinent? Saps? Jo crec que és la, el gran dubte i el gran repte que té que afrontar García Vitals per a saber què vol de la plantilla del València la temporada vinent, Salva. Sí, ara hi ha futbolistes, Manolo, que, que estan millorats respecte a tot el que han vingut, eh, han vingut oferint al llarg de tota la temporada. Ja parlarem en el seu dia del bloqueig mental i de que en esta dinàmica o en esta ratxa negativa diferents futbolistes del València, la majoria pues, semblaven pitjors de lo que realment eren, no? que és una de les primeres frases que va pronunciar, jo crec que carregades de raó a l'arribar a, a la banqueta del València, eh, Paco, ja estaran. És cert, ja ben futbolista, Manolo, als que tu veies jugar si, i, i deies, bueno, és, és increïble que este futbolista jugui així perquè mm, té qualitat com per a fer-ho eh, millor. A hores d'ara, pues han recuperat eh, sensacions, han recuperat xoc i ja se semblen més al, bueno, pues al, al futbolista que, que realment, eh, els futbolistes que realment eh, són. Hem, hem vist ja una, una versió millorada de, o una versió real de Parejo, hem vist una versió reial d'Abdenur, hem vist una versió millorada respecte a altres intervencions que ens van anat al de la temporada de, de, de Barragán. Estem veient com Mina, que va arribar, i ho vàrem dir, mm, passar de quilos ha millorat eh, físicament, dona millor eh, resposta eh, física també eh, futbolística a lo que li demana el nou tècnic, en aquest cas eh, allà estaran i en definitiva Manolo que s'ha recuperat el grup s'han recuperat eh, futbolistes i a partir d'ahir la feina de, de Suso és analitzar tota la temporada analitzar eh, rendiments analitzar potencial dels eh, futbolistes en qüestió que a les d'ara estiguen eh, dubtosos i decidir qui mereix seguir i qui no mereix seguir. En roda de premsa, ja ara escoltarem un extracte del més destacat de Paco Allestaran, ja mhm. uh -huh. s'ha referit precisament els incentius que té a hores d'ara el València, una volta ja garantida la permanència, i allà estaran apuntat directament a futbolistes. Diu que molts futbolistes estan jugant-se el seu futur, així o en altre lloc, però que l'incentiu que tenen els jugadors és el de fer-ho bé, el de jugar com Wii, el de millorar prestacions, el de millorar futbol, el de millorar eh, rendiment per a poder continuar en la plantilla del, del, del València, i és una veritat. Ara hi ha molts futbolistes que l'únic incentiu que tenen, desgraciadament, és el tractar de eh, llevar-se aquesta etiqueta de eh, dubtosos <laughs> i de guanyar-se molts d'ells pues, la possibilitat de, de continuar, encara que jo considere eh, pensant que el València i Suso de fer una neteja important dins del eh, vestidor, independentment de la victòria d'avui, independentment de la victòria de la setmana passada davant el conjunt del, mm, del Sevilla. Bueno, pues eh, això és el que passa en el eh, dia d'avui amb, en este cas, eh, el València Club de Futbol. Eh, deia, no tornar-se cara a bases, ni per a bé ni per a mal. Jo ho deia abans, la continuïtat de Paco i Estaran, un pot interpretar-la com que el València persistís en la rada de donar-li este equip un entrenador que no té bagatge, indiscutible, però també és cert que si Paco Estarán continua per esta vessant, almenys està fent números per a ser tingut en compte. I avui ha anat més enllà Suso García Pitar, Salva, en entrevista post-partit amb els companys de Canal Plus, mm. en el mm. micròfon de eh, Mònica Marchante, on ha deixat ben clar que es el principal candidato a continuar en la banqueta. Sí, yo... antes después también. también en tertulia, Manolo, pero habitualmente Suso García Pitar no pega mm. puntadas en Sefil. Recordarás que la semana pasada, no, la anterior, en la visita a la agrupación de Peñes, del Valencia, cuando se le iba a preguntar si, bueno, aprofitant la amistad que tenía Robert Fernández, pues va a demanar la sesión de algún futbolista del Barça, se le iba a preguntar directamente per eh, Bartra, eh, pues Suso, recordaràs, i després posarem en este programa aquest fragment de veu i s'extracte eh, en contestació a la pregunta del, del penyista en qüestió, va dir i li vaig veure la cara i semblava molt convençut de que si Robert Fernández tenia que tirar-los una maneta, <laughs> estava convençut de que li la tiraria. I en aquest moment pues, no se parlava de Bartra, al llarg de la setmana se parlava bé de Halilovic. bueno, pues avui també Suso, sense tindre necessitat de respondre de forma tan contundent a la pregunta que se li ha fet sobre el futur de Paco Ballestaran, pues ha donat esta resposta que jo crec que ja estaven a molt que parlar en xarxes socials referida a la possibilitat, i el veig molt convençut, de que Ballestaran renove. Lo dijimos el primer día, el de su presentación. Eh, Paco tiene opciones de seguir con nosotros y hace bien su trabajo, lo está haciendo muy bien y por supuesto es el primer candidato y el más firme. Primer candidato i el més firme. Podria haver dit qualsevol altra cosa, Manolo. Llançar pilotes fora, ja veurem... Estem molt contents amb ells. Estem molt contents amb ells, però això se decidirà a final de temporada. Algo, per eixir del, de, la, de la pregunta, algo de compromís, però uh -huh. no, ha sigut molt, molt contundent i l'hem escoltat perfectament dir textual, és el primer candidat i el més eh, firme pues, eh, amb tot això, i és la frase de la nit, després Segur, tindrem temps en tertúlia de, de comentar-la. I de la setmana. I de la setmana. Sí i ara arribem a altres fases que no són tan cridaneres però són importants sí. perquè són dels protagonistes del partit fonamentalment les de l'entrenador del València Club de Futbol Paco i Estaran Salva Sí, pues eh, l'escoltem referint-se al que ha de fer el València i al que han de fer els seus futbolistes des de ja, des d'avui i en les jornades que resten per arribar a la fi del campionat No, para nada. El futuro pasa por el siguiente partido. Es decir, porque hay muchas cosas que, que el, el club se juega que los mismos jugadores se juegan, porque muchas veces tu futuro cambia en tres partidos, ¿no? Eh, de hacerlo bien, de hacerlo mal, de tener compromiso, de no tenerlo, con lo cual al final tú eres tan bueno como el último partido y los jugadores se tienen que dar cuenta que todo lo que hagan de aquí al final de temporada tendrá influencia en las temporadas siguientes, lo mismo que haga yo y lo que haga el club, pero también en su futuro, ¿no? Porque al final el futuro se, se cimienta en lo que hagas eh, hoy, con lo cual hay seis partidos todavía para seguir reivindicándose y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, así me cola jo, Manolo, si mm. pregunta pel futur de la plantilla i pel seu futur i pel futur del València en general. Ja comenta que ell, al igual que futbolistes, pues està jugant el seu futur en les jornades que resten des d'hores d'ara i fins que acabe la, la temporada. No ha dit res més respecte al seu futur, però acabem d'escoltar-lo que el futur del futbolista i el seu futur el marcarà el que se faça des d'hores d'ara i fins a arribar al, al moment en el que finalitzi la, la temporada. Perfecte. Més coses de Pago i Pues al voltant de, de, ocurre què a partir de ahora els eh, futbolistes, ha incidido en esta, en esta idea. Se juguen molts jugadores del Valencia eh, en las jornadas finals del campeonato es eh, lo mínimo que se podía devolver a la afición, ¿no? que ha sufrido tanto, que ha tenido tanta decepción, tanto desánimo a lo largo del año, pues creo que nos hemos reivindicado como equipo, creo que pueden estar orgullosos de lo que han visto hoy y creo que bueno, pues se lo merecen, ¿no? Y esto es lo que les hemos ofrecido hoy. El, gran partido que ha hecho el equipo y que este equipo pues se ha reivindicado, ¿no? Tanto a nivel colectivo como a nivel individual los, los propios jugadores, ¿no? Después pues es se han reivindicado los eh, futbolistas en el día de Wii. se van a reivindicar también, davante el Sevilla y el que han de fer eh, pues es continuar reivindicándose se en que resten desde ya, fins que acabe la temporada. Se le ha preguntado per les ocasions del Barça i els estarans s'ha defensat bueno, diguent que ells també han tingut ocasions Sí, claro que podía haber remontado. Es decir, el, han ocasiones para hacer gol, lo mismo que hemos tenido nosotros. Eh, seguramente ellos han tenido más, nosotros las hemos aprovechado, ellos no han aprovechado todas las que han tenido. Y como he dicho antes, es decir, es muy difícil este campo, el, salir vivo. De hecho, si miramos las estadísticas, pues bueno, pues eh, el 90% de los partidos el Barcelona los gana. Entonces, tienes ese 10% y nosotros hemos estado en, ese porcentaje hoy, ¿no? Paco, ahí estarán. que està agarrant eh, un protagonisme important, és normal, eh? En el València Club de Futbol, després de la seva arribada, una derrota i dos victòries, però sobretot les dues victòries davant de dos equips forts, fortíssims, com són el Sevilla i com és el Futbol Club Barcelona. Algo més que afegir sobre la victòria del València, que juga el dimecres 9 més quart sense Barragán sancionat davant de l'Ibar? Sí, t'anava a comentar precisament que no estarà Barragán, però que avui tornaven a l'equip. De fet, han participat en el tram final del partit, Cancelo i Gallà, per tant, hi haurà, hi haurà un canvi ja obligat en la formació d'ell estaran, excepte sorpresa en aquest partit intersemanal de dimecres eh, 8 i mitja. No està Barragán, que complirà cicle d'amonestacions. El titular en banda dreta serà Cancelo. Estaven també percebuts futbolistes com Enzo i Mustafi, que han participat, però que afortunadament no han han vist cap cartolina groga, i Danilo, que estava en banqueta i que avui no ha aparegut. Bueno, pues jornada feliç per als equips valencians. Dèiem lo del València, no ha sigut menys feliç la jornada per al Llevant. Bàsicament perquè amb la seva victòria del divendres davant de l'Espanyol, el Llevant està ara mateix ja no és cuer, i no només no es coneix, sinó el més important és L'equip de Rubi ja, té tan sols a dos punts la salvació de categoria amb els resultats que s'han donat este cap de setmana, Salva. Sí, ja saps la teoria que jo vinc mantenint així des de fa setmanes. Des del primer dia. I des de tota la temporada, que el llevant no anava, no anava a baixar. En este sentit, la jornada Manolo era, era clau eh, pels duels complicadíssims que tenien rivals eh, directes, com per exemple el Granada, també el Rayo Vallecano, que és l'únic que ho ha tret endavant, uh mhm. -huh. el Getafe, que s'enfrontava al, al Real Madrid, al final el Llevan necessitava guanyar a l'Espanyol de Barcelona, va eh, superar-lo amb el mèrit de remuntar un 0-1 Manolo en els minuts inicials del partit, que per a un equip tan endeble anímicament eh, com qualsevol eh, que travessa per una situació complicada en la taula de classificació com el Llevan costa més d'alçar. A la fi, el Llevant en dues accions a pilota parada va alçar el partit, suma 28 punts, Manolo. Igual al Getafe, el supera pel gol eh, Averats, es posa un punt de l'esporting de Gijón que va rascar un puntet en la seva visita a l'estadi de la Unió Deportiva Las Palmas, si no la jornada ja que ha sigut eh, redona, per tant 28 <clears throat> Getafe, 28 Llevant, 29 Gijón, Granada que ha perdut avui davant l'Atleti de Madrid 30, que és qui marca aquesta eh, zona entre la salvació i el descens, està a dos punts només el Granada, el Granada és el rival dijous d'esta jornada intersemanal davant el Llevant Unió Esportiva, és a dir que aquest partit, a partir d'ara i després de la victòria davant l'Espanyol, cobra una importància eh, brutal, una victòria davant el Granada possibilitaria que el Llevant poguera estar ja esta setmana, divendres, fora dels jocs de descens. No ha acompanyat, és cert, ja perquè la jornada fora redona, el marcador del Rayo Vallecano, que ha sigut capaç de superar al Villarreal, però bueno, la resta de marcadors, Manolo, han acompanyat i és fonamental el duel que li espera el llevant d'Ixous a los nuevos Cármenes davant del conjunt del Granada. 30 punts per al Granada, 28 per al llevant. Un llevant d'una esportiva que estava feliç i també el seu tècnic després del partit, Rubi, que estaba a, ah, de la otra manera de pensar, que están convencidos de que eso se en davant. Sí, la teoría de Rubi es que el llevant va, a salvarse, va a traer en davant. Y ya va a hablar de que era fundamental ven la victoria del español Y que si se ganar el español era un pas grandísimo de cara a la permanencia. Sí, sí, eh, por supuesto estoy convencido que esta victoria nos acordaremos mucho cuando acabe la temporada, porque es una victoria que de momento nos pone ahora sí en, la parrilla de salida con esos equipos que hemos estado todo el año mirándolos por detrás, si se dan los resultados que, tal, que tú has comentado. Y al equipo en ningún momento, en ningún momento yo he tenido la sensación de que, de que había tirado la toalla, ni que se veía en segunda, y eso a mí me ha dado pues mucha fuerza para estar a la altura de mis jugadores y a día de hoy estamos convencidos. Queda muchísimo, hay que ganar más partidos, tenemos que de una vez conseguir alguna victoria fuera, que nos cuesta muchísimo, eh, pero eh, sabemos que dependemos prácticamente casi de nosotros, casi. pues el Levante, efectivamente, después de la victoria, pues prácticamente casi con com diu Rubi, de, sí, Mateisa, el análisis del partido de Rubi, este. Mm, sí, yo pienso que la primera parte ha habido un tramo muy bueno, donde hemos podido darle la vuelta al marcador. Eh, bueno, yo creo que es una situación nueva, importante para nosotros, darnos cuenta que un partido se puede empezar perdiendo y, se puede ganar. Esta es una situación que desde que yo he llegado aquí es la primera vez que nos pasa y por lo tanto es un ejemplo más para demostrar que no se puede tirar la toalla, de que no hay ningún equipo descendido aún, ni, ni cosas de estas. Hay que pelear hasta el final y, y la actitud de mis futbolistas en ese sentido creo que ha sido de 10. en relación al último partido al anterior, al que el Llevant va jugar al Villamarín davant el Betis, sí van ser titulares... Morales y Daverson. Se le va preguntar el rendimiento de Daverson. No, le he visto como es él. Eh, a revoluciones 200, con actuaciones de mucho ímpetu y muy buenas y con a veces con ese aceleración que le lleva pues a lo mejor a precipitarse en alguna acción pero al final él es así hay que entenderle entonces mm, él ha hecho su trabajo ha cumplido con creces y por lo tanto contento porque como tú bien dices con la semana rara que hemos tenido, yo creo que esta sí que es una forma de liquidar, el asunto este que esperemos que no vuelva a suceder. Semana rara, recordarás, pel que va a ocurrir a Misa Isida, post derrota davant el Millamarín, amb Fedal, amb Simao Mate, amb Daverson, al final titular Daverson, no van a ser titulares ni Fedal ni Simao Mate. Se le va a preguntar per la portería, que no, va a conseguir el Llevant Unión Esportiva deixar a cero? esta la análisis de Rubi sobre deisar o no la portería a cero. Pero eso de la portería cero para mí es un poco una milonga, porque el día del Betis merecimos una portería cero y no la tuvimos. ¿Sabes? El día del deporte prácticamente Mariño hizo una parada, que es la que le sacó al borde del área la segunda parte. Es decir, el equipo a nivel defensivo creo que está mereciendo porterías a cero. Yo insisto que si no marcas goles no vas a ganar y si tú no marcas goles no te reafirmas más que, que puedes defender fuerte esa portería a cero, ¿no? Entonces yo creo que fuera de casa nos está faltando pues ponernos por delante, 0-1, y a ver qué pasa, a ver si este sistema defensivo que estamos... Eh, yo creo que cada vez más seguros y más fuertes, pues podemos hacer que ese gol nos pueda servir o, buscar un contraataque o buscar un segundo, ¿no? Pero yo creo que lo de las porterías a cero es muy relativo. Es que puedes hacer un muy buen trabajo y te llevas un gol en contra. Y otros días te hacen 10 ocasiones, van al palo, van fuera y te vas con portería a cero. Y el trabajo ha sido horroroso. La línea es lo importante. El equipo está en una línea defensiva que yo creo que es muy buena. Entonces, eh, ahora hoy hemos marcado goles a balón parado o sea, yo estoy muy contento, pero le reprocho a mi equipo que en jugada seguimos sin hacer goles. Y tenemos, ¿eh? Entonces, eh, yo creo que por nuestro, nuestro agujero viene más por ahí que, que por el otro lado. ¿eh? Esa rubia, Manolo, eh, va a hacer dos goles a pilota parada. También ha la mayoría en defensa, mayoría Manolo, que nais desde la arribada de Carl eh, Medjani. Perfecto. Alguna cosa más que llevan, Folgado? pues que es el club Manolo va a pagar entradas y autobusos. O no, no, no hay excusa. De cara al desplazamiento capa, capa Manolo. No hay excusa, evidentemente. No hay excusa, es lo genial, no hay excusa, no hay excusa. Es lo genial. Eh, eh si ese partido. la temporada pasada, recordad, estaban la Almería, se van a desplazar 400 aficionados del Llevantino Esportiva en una eh, mesura semblante del club. i a hores d'ara pues, el Llevant també se la butxaca per a que hi hagi un desplaçament massiu de seguidors cap a Granada. I aquest desplaçament massiu de seguidors cap a Granada perquè és el partit fonamental. Si el Llevant guanya en Granada, Salva té un 60% de possibilitats per no dir un 70, de salvar la categoria. Sí, sí, la setmana del Llevantino Esportiva és, eh, és decisiva. Arturo, que és molt gran, també està mirant, sí, sí. de, 70, de 60, i jo era dels que veia l'equip ja fonat, eh? De 60 a 70 si guanyen en Granada. Sí, sí, sense dubte. Molt bé. Anem a tancar així la part futbolera, no la part del bàsquet. En el dia d'avui, victòria, a més, plena de rècords, perquè només hi ha els 42 de diferència, diuen molt de lo que ha sigut el partit. Ha guanyat avui València Bàsquet en la canxa del Retabé de Guipúscoa, 79-121. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, què tal? Bona nit. Quina pallissa avui de València Bàsquet. Sí, victoria eh, tremenda no? de, de l'equip taronja i a més una victòria de rècords, Manolo, eh, amb els triples, amb la valoració, amb els punts anotats per València Bàsquet, 121, i bueno, que sobretot ratifica pues, la gran superioritat que n'hi ha hagut avui de, de València Bàsquet davant mm -hmm. el colista Guipúzcoa, que ha demostrat pues, perquè també està, està Ibaix i a Soles ha sumat 5 victòries eh, de 28 eh, jornades. Mm, eh, diria que partit dominat pràcticament de principi a fi. Al principi s'ha ficat una miqueta gallet l'equip local, com és normal, defensant la seva plaça, però és que era molta la diferència. Sí, sobre todo porque avui en bien que la inspiración no, del Valencia Basket era tremenda, sobre todo desde el perímetro ya sin triples ha conseguido el Valencia Basket a la finalización del primer cuarto en protagonismo sobre todo para Justin Hamilton. el equipo eh, bueno, de Guipúzcoa que ha intentado fijarse en el patín, sobre todo eh, antes de arribar al descans, san inspiración de Landry que ha sido eh, el seu argumento ofensivo y más importante, también Doblas, que, ha intentado sobre todo aprovechar precisamente el descanso de Hamilton y la entrada en la pista de, de Trias dubtes de, de ficar-se en el partit, se n'anava guanyant València Bàsquet de 15 punts, una sensació un poc agridolça, no? perquè el València Bàsquet havia sigut molt superior, però guanyava de 15, que era una renda important, però no, no definitiva, però eh, ja després de, del pas per vestidors, eh, València Bàsquet ha fet un parcial de 4-18, que ja pràcticament ha sentenciat, ja finiquita no? el partit, perquè Guipúzcoa ja ha avisat totalment els braços, i València Bàsquet ha continuat anotant, i sobretot jo crec que ja ha impulsat a mi aquesta sensació de que podien arribar al rècord de, de, de poder sumar 21 triples, pues a la fi s'ha aconseguit. Sí. L'ha fet, a més, eh, el capità Rafa Martínez, que ha tingut l'honor de ficar-hi triple 21, que és el tope ara mateix que té <laughs> qualsevol equip en la, en la Lliga Endesa. Eh, és que 42 punts de diferència jo no controlen pas els marcadors de la Lliga Endesa, Juanma, però possiblement sigui una de les pallisses més grans diferències més grans de la temporada. Sí, n'hi ha hagut algun altre, però sí que és de veres que per al València Bàsquet és important. Eh? A més, crec que és la, la notació més important de València Bàsquet en la seva història en la Lliga CB sense jugar una pròrroga, perquè mm -hmm. sí que és de veres que altres vegades sí que ha pogut arribar però jugar més Clar. però en 40 jugats eh, 121 és una autèntica barbaritat i 164 de valoració que també és una autèntica barbaritat. Bueno, pues eh, 79-121, com deien, 42 punts amb protagonisme eh, per a un nom en especial, el del capi Rafa Martínez, amb el qual has eh, parat després del partit. Efectivament, el capità de València Bàsquet, que ha signat 20 punts i que ha sigut, eh, sense cap dubte, un dels homes no? protagonista d'esta victòria i que assenyalava precisament l'importància, sobretot, de la victòria de l'equip de cara a continuar dalt en la classificació. Sí, bueno, eh, la verdad que ahora mismo se juega mucha gente muchas cosas y era un partido poco trampa, ¿no? Porque si salíamos relajados, pues ellos podían creer la victoria. Creo que el equipo desde el inicio salió bien y eso nos ha hecho ya coger una ventaja y la hemos sabido defender hasta el final. Y el capitán de Valencia, Vázquez, que también parlaba sobre la solidez que está mostrando el equipo, sobre todo a visitan 14 partidos jugados eh, Jun de la Fonteta, 13 victorias a soles una derrota, y eso también lo comentaba el capi de Valencia Basket. Sí, eh, la verdad que fuera de casa ahora nos estamos encontrando muy muy cómodos, más cómodos que en casa. Tenemos que conseguir pues que, en casa pues eh, estemos como habíamos estado hace unos meses atrás y seguir trabajando, seguir creyendo y ese es el camino, ¿no? Pero último, eh, ¿cómo está Stefansson, que ha la par negativa del partido? Bé, se, se trobava bé, hem pogut parlar amb ell, eh, sofrit un, un gol fort eh, després de caure en una jugada fortuita, però sembla que no és gens greu i que no tindrà problemes per entrenar aquesta setmana. Avui, per ser, ha tornat a jugar eh, Vladimir Lucic, que no havia jugat la passada setmana per un problema a l'esquena. Avui ja ha jugat, a més, l'últim qual l'ha fet molt bé, i ara intentar recuperar a Boja en doble vist de cara a aquest partit del pròxim diumenge. Fonteta, set i mitja davant el Tenerife, ha intentat trencar i ratxa de dues derrotes consecutives com a local. Perfecte. perfecte. Romero, gracias. A tu, bona nit. Al nuestro company Juanma Romero, les 12 i quart ya. Tanquem la parte informativa y entrem en el debate del terreno, de la tertulia y del análisis. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i 16 minuts arranca el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi a CIA Esports 97 nit. pues recorde la pregunta en el dia d'avui, que és que com no s'hi ficàvem d'acord avui en la transmissió, qui ha sigut per a vosaltres el millor futbolista d'avui en la victòria 1-2 del València en el Camp Nou? És la pregunta que estem fent vos en el Twitter. Vos recorde arroba esports 97 nit, la pregunta qui ha sigut per a vosaltres el millor futbolista d'avui del València en la victòria 1-2 avui en el Camp Nou. Continua amb nosaltres Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal? Què tal, Manolo? Alguna cosa que t'has vist que s'està pegant-li voltes? No, no, no. Estic repassant eh, algo que se'ns havia escapat de la roda de premsa de, de Luis Enrique. Uh -huh. I he fet una pregunta a un periodista. Eh... Li tens tu cariño Luis Enrique? Sí. El cognom del period el periodista se diu Víctor Malo. Ajá. I he fet una pregunta, no recordo exactament quina pregunta era. Luis Enrique li ha dit, ¿cuál es tu apellido? I fa la siguiente pregunta. Vull dir, crec que sobra aquesta resposta d'en Luis Enrique, que en valencià hi ha una paraula perfecta per a definir el que és mala sombra. I té molta mala sombra el tècnic del, del Barça. El Però no per la roda de premsa d'avui, sinó per la roda de premsa a les que habitualment estem acostumats. El sí. difunt i admirat, ho saps per mi, eh, Gaspar Rossetti sobre Luis Enrique, deia que anar enfront d'un col·legi de pagament als futbolins. Crec que aquesta frase està tot absolutament dit. S'incorpora a la tertúlia per primera volta i és un plaer retrobar-lo després de moltíssim de temps, perquè ha tornat als esports, perquè a més va ser company en les primeres taules esportives quan les fèiem, a més venia els diumenges també, el eh, eh, cap d'esports de Levante Mercantil Valenciano, Amat Sapena. Hola Amat, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, moltes gràcies. Gràcies per eh, putar te al barco i per estar eh, i contar amb la teva presència. Moltes gràcies. Bueno, i ens eh, acompanya tanca avui la tertúlia el tercer, la terna, la nostra MSN, encara que avui potser no és el millor dia per a mentar-la, no. és des de Barcelona, relator en cap de primera línia, Paquito Gisbert. Hola, Paco, què tal? Bona nit. Molt bé, molt bé, encantat. Ah, estat en el Camp Nou, no? Ah, estat en el Camp Nou, no? He estat en el Camp Nou, he estat en el Camp Nou. Has disfrutat i has gaudit. Sí, per cert, eh, la pregunta que li ha fet Víctor Malo era sobre la preparació física de l'equip, que és no. un ah. tema que preocupa molt aquí a Barcelona, uh mhm. -huh. perquè, clar, el, València, el Barça porta quatre partits que no rasca un... ha, ha guanyat un punt en quatre uh mhm. -huh. partits. Correcte. I eh, aprofite, eh, Paco, tu que ets una miqueta del tema i que en, en primera línia <laughs> escrius el que escrius, te pregunté, <laughs> ¿lo de esta nit ha sigut porno duro? Eh, sí, sí, sí, i del bo, eh? I del bo. perquè, sí, perquè portaven dos anys... De fusta i cuir negre? Bueno, sí, però sense gatillazo, ¿no? <laughs> no, gatillazo per al Barça. Dos, bueno, dos anys ficant yo, al Madrid. Jo, jo, jo ho dia des de l'òptica del València, clar. <laughs> Recordeu que portaven dos anys eh, ficant se al Madrid i, i diguem-li que impedint-li que guanyara la Lliga i, i avui ha tocat contra el, contra el Barcelona. Jo crec que ja, ja tocava, sincerament. O sigui, eh, repartir, repartir les, <laughs> les entrades i les eixides, no? Sí, no? Eh, jo mirava, eh, eh, tampoc fa tant de temps, Paco, eh, el València avui una miqueta ha calcat el, la victòria en quant a sensacions o per inesperada quant a... Eh, fa, fa dos anys, no? La de fa dos anys en Pizzi la banqueta, no sé si la recordeu. Sí, sí és molt curiós perquè, a més, el València és l'únic equip que ha guanyat eh, dos vegades en tres anys en el Camp Nou. És que I abans se li donava el Camp Nou, eh? Sí, sí, però és que, a més, l'únic any que ha perdut, que va ser l'any passat, és el partit que va, més va mereixer guanyar-lo, que és el de l'any passat. L'any passat el València va fer un partit magnífic. Tremendo. Al, al Camp Nou, i a més lo recordaven aquí els, els companys d'Esport de, de 3, el, uh-huh. de TV3, deien, és que clar, el València l'any passat va fer un partit magnífic i va, i va tindre molt mala sort i va perdre el partit i enguany ha tingut més sort, evidentment el, la sort en el, guanyar el Camp Nou és, és impossible si no tens sort no? El, uh mhm. -huh. en un equip com el Barça actual no? però és curiós perquè tant el partit que està recordant, el 2-3 en pitx en la banqueta que van marcar, si mal recorde mal eh, Piatti, Parejo i Alcácer uh -huh. 2-3 i el de Wii han sigut dos partits que, bueno, que el Barça ha tingut moltes ocasions, en, eh, en aquell partit va, va tenir moltes ocasions, i, i precisament l'any passat que el València va fer un partit magnífic i, i sensacional, que va dominar des del minut 2, perquè el minut 1 va marcar el Barça, fins al minut 90, perquè el Barça el va el segon, el 91, <clears throat> exactament, va fer un partit extraordinari el València. Mira que... I és, és l'únic que no ha guanyat els tres, no? Mm -hmm. Una cosa molt important, jo crec que el València ha sigut jugar amb l'ansietat de, del Barcelona. Sí, jo, sí, crec, sí. jo crec que ha sigut molt important, mm -hmm. molt important per, perquè és, és de veres que el València en les primeres, la primer quart d'hora pues, a mi dona, me dona la impressió de que podien dur se set gols una altra volta com en el partit de Copa, no? Però ha sigut eh, afiar-se un poc les marques, jo crec que ha sigut eh, refer-se, i a partir del gol de Siqueira, i bueno, sobretot el gol de, de Santimina, jo crec que, que ha, sigut, ha, ha sabut jugar en això, en la, en la, Eh, en la ansiedad de, de un Barcelona que, que, bueno, que mm, si no se posa les piles ho va passar mal, eh? Jo estic d'acord en, en Amat, jo crec que i, i Paco que ha estat en el camp jo crec que aquesta jugada ha sigut clau estava passant molt mal en l'inici del partit el, el Barça semblava recuperat, semblava revitalitzat, semblava que inclús eh, Messi anava a donar la versió habitual de, de Messi, però ha arribat una jugada del València a la contra, que ha sigut la de Rodrigo eh, Moreno, en una pilota que recupera eh, Santimina, després crec que va cap a Parejo, i Parejo és qui assistís a, a Rodrigo, llança Rodrigo i la bola és llepant la soca dreta de la portera La primera oportunitat de, de, ha sigut clara, de Claudio Bravo. Jo crec que ahir, eh, tu que estaves en el camp, eh, Paco, jo crec que a partir d'ahí el Barça ha tornat a tindre por, ha tornat a tindre dubtes, i ha tornat a recordar-se... A veure, que el Barça no estava allí de, de vacances, no, però, de, de, de, com el dia del 7-0. Però no ja del... Estaven, però com si sí, no sí, però no ja del València, Manolo, ja s'han recordat de, de lo que li ha sí. ocorregut davant el Villarreal, d'esta setmana davant l'Atleti Madrid i dels dubtes pels que travessen les últimes setmanes. Jo crec que aquesta acció ha sigut d'alguna forma clau, Paco, crec, eh? Sí, sí, és, estic completament d'acord, perquè eh, jo vaig estar també el partit de l'Atleti de Madrid i el partit de l'Atleti de Madrid va ser molt paregut, o sigui, el, mm. el Barça va eixir mm, en tromba, va tenir alguna ocasió de gol, no tantes probablement com avui, però la primera vegada que arriba l'Atlètic de Madrid va marcar gol. El València ha estat a punt de marcar-lo. Sí. I ja el Barça eh, li ha entrat una miqueta el, el canguelo ahí, no? I ha dit, bueno, sí, tenim que atacar, però molt més detrellat, menys llançats, per dir lo d'alguna manera, i això ha condicionat el partit. Bueno, el València ha sabut gestionar molt bé eh, els atacs, el contraatacs, la recuperació de pilota, el com mm-hmm. jugar, però jo crec que la jugada del segon gol, de la que bueno, parlava mm-hmm. Mat ara, que ha sigut decisiva, ha estat fantàstica. Jo sí. no l'he tornat a veure, però en el camp... Mm. Jo, a mi m'ha donat 18 passades que... consecutives Mira, ha fet jo, el València i aquest gol, Paco. Jo anava, jo anava a dir-te que, que no sé, pensava que havien sigut 20, 20 o 20 i pico, perquè ha sigut una jugada que ha començat per la banda dreta, fet, l'han tocat, eh, darrere, quan, eh, semblava que avançaven, després tornaven darrere, i al final, quan troba, han trobat el forat, que ha sigut Parejo, que ha fet una jugada fantàstica, i li ha passat en profunditat a, a Santimina, Santimina ha marcat. No? I una dada més volia dir, i és uh -huh. que mhm. l'únic eh, de tots els entrenadors que ha tingut el València en aquesta temporada, que han sigut molts, el, el Barça només... No, tampoc ha... han sigut tants, eh? Bueno, només li ha pogut guanyar uh, un partit... Hi havia uno que era un uno i l'altre pues, no compta i ha segut a, al, al, bueno, al que no conta, que dius tu, no? Mm. O sigui, el, ha jugat quatre vegades el València contra el Barça aquesta temporada i només li ha pogut guanyar una vegada al Barça i ha segut quan entrenava Gary Neville. En efecte. El, el que la platja deixa Nuet. Sí, sí, és una de les grans preguntes. Vull dir, què estarà preguntant-se Gary Neville? Si estarà preguntant-se eh, com és que jo no vaig saber fer-los jugar a Xina o, en perdó, 12-24 anys, dir, mm. estos mamos m'estaven fent el llit. Home, és que la plantilla, en, eh, no, no recorde ara eh, quan se jugà, s'havia fitxat ja sé què... 3 de febrer. Correcte. Val? O sigui que els jugadors són pràcticament els mateixos. Val? La plantilla és la mateixa. Pues segurament serà qüestió qüestió de, de plantejament, serà qüestió de, de, de, de ganes també, és qüestió de, de, de, que, de tindre les, les, les coses més clares, més clares ara, uh -huh. que mhm. en aquella ocasió no, no les tenien. De fet, va jugar Xerixef, aquell partit, Correcte. que, uh mhm. -huh. que avui els companys meus, companys que eren enemics, <laughs> eren rivals, recordaven, recordaven, oh, no juga Xerixef, no juga Xerixef, Chef, i jo deia, no, no, no, no, avui no juga, però és igual. <laughs> I de fet, el, el, crec que l'Esquadra eh, Mustafi ha, ha publicat una foto en Instagram eh, en tota la plantilla i en una samarreta de... De, de Xerixef. la, la samarreta la duia, la duia Rodrigo, Rodrigo, en efecte. Rodrigo. Efectivament, però sí. crec, que és un bo, crec que és un bon homenatge perquè, perquè jo vaig estar també al partit del 7 a 0 perquè jo he estat a les, a les dures i a les madures uh mhm. -huh. i en aquell partit lo vaig passar molt malament sobretot per la sensació de ridícul i de dir, bueno, és que estan tractant nos com un equip de tercera divisió. És que, que realment... i el 3-0 baixa, baixa, baixa el pistó i s'ho com un entrenament. Això va ser el més vergonyós d'aquella nit. Exactament, sí. Eh, jo la pregunta que li faria a Amat, a Salva i a, eh, i a Paco és eh, se va veure per a mi algun atisbe contra el Sevilla però en el dia d'avui sobretot és cert que el València les parades de Diego Alves són decisives, però també el porter del València ha estat decisiu o el més destacat de l'equip quan has perdut a voltes. És cert que eh, hi ha una, eh, una porció de fortuna a la victòria de Will Camp Nou, però més enllà, per a mi, el més important és que per davant de la fortuna, per davant de Diego Alves, si avui no eres un grup o un equip, tu no guanyes en el Camp Nou. Ja se van veure... Mira indicis davant el Sevilla, però avui per a mi el més important Per exemple, avui, a banda de, de Diego Alves, que ha estat, eh, jo crec que ha sigut el millor de, de, del València... Sí. Me van a preguntar després, però bueno, mm. Mati i Salva ja, ja han dit, digues. Eh, jo crec que la defensa ha ratllat a una gran altura. Avui, a mi m'ha mm. aparegut el Mustafi de l'any ah, passat. Eh, correcte. correcte. Adenur ha estat molt, molt decent. Hasta Barragán ha tingut també, saps? Aquí, sí que hi ha estat que s'ha elegit. Jo crec que eh, això... I després el centre del camp també ha funcionat moltíssim, perquè Parejo avui han tornat a veure el Parejo de sempre, o per almenys el que tenim oblidat. I Enzo Pérez. I Enzo Pérez, per suposo, clar, clar. Saps? Enzo Pérez ha fet, ha fet I, un partit... I el, i el, treball, I el treball de Javi Fuego. Entonces jo crec que en, en, en aquests condicionaments era difícil no, no eixir, eh, com així del València, eh, pues, guanyador d'aquest partit. Habitualment, i ho hem dit molt de voltes al llarg de la temporada, semblava que no mesclaven bé Fuego i, i Enzo. Eh, avui ho han fet i crec que és la primera volta que mesclen bé en un partit Fuego i... Fins ara sempre havia sigut un, un, sempre, una mala experiència. Sempre que coincidien donava la impressió de que, de que Enzo no lluïa hasta que no se n'anava a Fuego. Sí. I en canvi avui, en aquest eh, sistema, entenc que és mèrit també del, del tècnic, és la primera volta i és el primer eh, eh partit en el que els dos crec que mesclen bé no sé si estem parlant pel, pel resultat, per la victòria no, no, en el Camp crec, Nou... Jo crec que avui la barreja ha sigut bona. Crec que no, però crec que avui és la primera volta que, que els dos han, han mesclat bé. Eh? Quan diuen els anteriors, avui han maridat bé, digues. Exacte, jo crec que bé. és pel sistema, eh? O sigui, eh, mm. el, el jugar en només en punta, en cinc jugadors en el centre del camp, en dos mig centres que han sigut Enzo i, i, i Javi Fuego i, i Parejo una miqueta per davant eh, clar, el Barça és un equip que t'obliga molt t'obliga molt a, a recular, a, a, a fer les transicions, o sigui, i va, per, per mi el partit d'Enzo Pérez, jo sí crec que Enzo Pérez és, és un dels jugadors fonamentals en aquest equip, no? I, i tant de temps que ha estat lesionat i després com, com mm. ho ha mm. gestionat el tema de la seva lesió, de la seva lesió eh, Gary Neville, pues, eh, això ha pesat molt en el València, sincerament. Bé, eh, té un caràcter també que és molt especial. No, claro, pero bueno, es que es Argentí, pero igual que el tenía Ayala, igual que el tenía Otamendi. No, no, no, no, no, no, no, no, no, el tema. No, no, no. No, no, no, no te no, no, no, Jo crec que, ara parlarem de Paco i Estaran, que crec que és un dels noms de la nit després de les paraules de Suso García Pitals, que ara tornarem a sentir, eh, i crec que el plantejament de Will ha perfecte, les coses com siguen, tant en el 11 com en els eh, canvis, però eh, vos vull preguntar també, lògicament, dins d'aquest plantejament de Paco estaran hi ha dos homes que per a mi per a mi són els que jugaven més a dalt, perquè Paco parlava d'un punt, i és cert, abans ha sigut en un 4-5-1 o en un 4-1-4-1, com vulgueu dir-ho, però és cert que el que estava dalt era Mina, però qui li ajudava molt en la pressió i, i en pujar era Rodrigo, val? Per a mi, avui, Rodrigo probablement ha fet un dels partits més complets des que és jugador de València i Santi Mina també, i crec que han sigut una miqueta em perdó l'expressió, ho diem durant el partit, però crec que se pot tornar a dir, la mossa collonera a l'hora de que la defensa del Barça no es queda tan tranquil·la, almenys en totes les jugades, a poder a, a combinar i eixir des de l'àrea la pilota jugada. Paco. Eh, sí, sí, sí, sí, jo estic d'acord. O sigui, eh, Rodrigo, el que passa és que la segona part ha baixat ha baixat físicament i sobretot eh, l'empenta del Barça l'ha obligat a jugar pràcticament de mm. lateral esquerra no? i per això ho ha canviat per Gallà perquè ha acabat eh, fos completament o sigui, a mi m'ha agradat molt el partit de Rodrigo no tant el d'André Gómez per l'altre costat no, jo crec que André ha sigut el més fluix sí, de tots fluix, sí. sí, no ha estat tan afortunat eh, jo estic molt d'acord que la defensa ha estat magnífica en Barragán la primera part jo crec que li han, li han guanyat molt l'esquena i és probablement l'únic lunar però bueno, després s'ha sentat sí, després entona, sí. de, de fet eh, Neymar bueno, a banda de que deurien haver-lo expulsat no? jo n'hi ha el primer en el minut 40 a Piqué per una patada sobre Siquera al, al rebutjar una pilota sí. sí. és el primer que tenia que haver al carrer Piqué però, però, lo de, però lo, de, lo de Neymar és al·lucinant perquè li fa una entrada sense valor completament sí. en, un, en un cantó del camp que no té i bueno, curiosament és molt divertit perquè Neymar, que recordeu que fa 10 partits feia exhibicions, que ara faig un pot, que ara no sé quantos, ara un túnel... No... Sí, la lambreta, el túnel, el canyo, fa, fa quan guanyi. Fa, fa 5 partits que no fa res d'això, eh? S'ha oblidat totalment d'això. És molt curiós. Perquè jo el comentava en amics d'aquí de, de Barcelona i em deia no, no, però és que és brasilero, és brasilera el xua xina, Sí, xua xina, però quan, quan les coses no van bé no xua xina, És molt curiós. I avui no ha fet ni una lambreta, ni un túnel, ni ara t'espero i te regateo. No ha fet ni una lambreta ni una mobilet. No ha fet res. No, no, res, efectivament. És molt curiós, això. Amat. Jo saps el que té de, de menys? Uh mhm. -huh. eh, la falta de, de mala llet d'esta plantilla. Però quan passa el que tu estaves eh, comentant de Piqué, uh -huh. Mm, qualsevol plantilla, en poques més de, eh, de sang i això, se'n van a forçar l'expulsió. Uh mm. -huh. I se queden tots parats, com si no passara res, no? En efecte. Eh? Jo crec que eh, li falta, li falta mala gent, no sé si és joventut o falta de sang o què, però sí que és de veres que quan un equip amb més picardia, amb més veterania, amb més ofici, se menja l'àrbit. Que segurament no, no haguera canviat el, la decisió, pues és possible, però per lo menys tu estàs allí, eh, com dies abans, tipus mosca collonera, saps? I això. que el que ha fet el Barça, el Barça crec que ha fet una falta... Això és molt important en el futbol, eh? I, I s'han anat 7 o 8 a rodejar. I més com vas a un camp així com no, no, el Camp Nou, eh? el futbol compta molt, ah. Amat i, ah. i avui ho hem vist. 12 i 31. Eh, de fet, Barragán ha acabat prenent-li tant la mesura a Neymar, que segons notícia de contra el company Diego Pico en Marga, eh, Neymar eh, li ha tirat una botella en els vestidors. No hi ha l'agressió que hem vist, o l'intent d'agressió que hem vist al final sobre el camp, que com estava Mustafi i Parejo, la cosa ha acabat ahí, sinó que el bobo, perquè hi ha que ser bobo, li ha tirat una botella amb la frase tu a callar que cobro 10 veces més que tu. Home, clar, i també de fraudes molt més a Hisenda. 12 i 32, fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida amb els vostres tuits. Qui ha sigut per a vosaltres el millor futbolista avui? La tranquil·litat passa per la 97.7 Ràdio. Dimecres, des de les 20 hores, els blanquinegres tenen l'opció definitiva d'esvair tots els dubtes i maquillar el tram final de la temporada a casa, a Mestalla, València-Eibar. València-Eibar. Viu este encontre que ha de donar la tranquil·litat definitiva als valencianistes amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Polgado. Recorda, València Eibar. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Casco i Fotopro. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia. Si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 6 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos en a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia. Si te agrada el Sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 275 vinga, que n'hi ha moltes respostes. No sé si anem, anem amb totes. Agraïm, com la, la participació de la gente eh, Salvador José, sobre la pregunta de què ha sigut el millor jugador, diu Enzo, pulmón y director d'orquestra. está. Amun diu Diego Alves i el planteamiento del míster. Espartano diu Enzo Pérez. FPR diu Santi Mina. Javi Ross diu el equipo en global, pero por jugador Diego Alves. Tavo de Benimodo diu m'ha semblat una victòria treballada y amb sort, això sí, però merescuda, i damunt vibrant amb la narració de la 97.7 Radio. Pues moltes gràcies per seguir-nos, amic. Eh, Julio diu Alves de Sobra, Fernando Deusa, dio El Equipo, José Luis Diu Santimina, Comité de Sabios, dio No hay periscopio de Gerard Piqué, pues José Manuel Diu, para mí Diego Alves y luego Santimina, Aarón Cano Diu, ni Guayanto tots se quede en la temporada queda maquillada. Hem tingut modas el diumenge passat. No Name diu San Diego Alves. Alfonso Gómez Lobo diu Alves, mañana es un buen día para venderlo. Ramón diu alguien... Bueno, eh, Bueno, ahora entrenem Pedro que diu, voy a meter más lío. MVP, Javi Fuego. Primero como interior presionando arriba, clave y luego de stopper aguantando al final. Amun siempre diu Parejo y Alves. Bruce Wayne diu Diego Alves sin lugar a dudas. El actual dragón del Valencia es el portero del Valencia. Julef diu Enzo Pérez en sedute. JW Samu València Club de Futbol diu Alves sense cap dubte, Víctor LB diu Alves i Enzo, amunt Manolo ja podem respirar José Jimeno Marín, Alves Javier de Vidales diu Diego Alves Gelevito diu el guardià de la porteria el parapenals Diego Alves Lluís diu han donat la cara i donant la de vegades porta premi Caetano diu Rodrigo, Silver Hill diu si no volia un Neville perquè, perquè eren entrenadors amateurs tampoc serveix Paco, ara tot pareix de color de rosa Diego Amo Alves diu Diego Alves m'ha dut una alegria, és el millor per al meu equip eh, Pablo 98 diu que ha sigut fegolí Nacho diu Santi Mina <laughs> s'ha desfondat Vic 11 diu Abdemur Vicente Rollo diu Alves Luis Ibáñez diu que han estat tot bé Ivan diu Abdenur, Fernando Martí diu Diego Alves, que ha tret tres gols cantats. Amb un València diu estarà en l'entrenador actual, i com a primer pot continuar. I les últimes que han arribat, Carlos Tiges diu sin duda Alves, Ivan de la VCF diu Alves amb i Rodrigo, Lluís diu Inspector Barragán versus Neymar defraudador, Josea diu Neymar de 10 voltes més que Barragán i son pare també, Bolete diu amunt quin gustas Chequebó, Roberto diu València avui ha fet un bon partit, no ho dubte, però que els tres gols del, Bar del Barça és Alves, en Miller sense dubte, Tente diu Parejo Wizard colossal, si juga, el València, si juga ell juga el València, Albert Cimas diu la paraula perfecta per definir Luis Enrique és que és un vinagre, diu este oient. Bueno, Després del partit, micròfon en el canal Plus de Mònica Marchante, qui habitualment fa la llotja en els partits del Plus, li ha preguntat a Suso García Pitarch i crec que a part d'aquestes frases o d'aquestes paraules se va parlar molt. Lo dijimos el primer día, el de su presentación. Eh, Paco tiene opciones de seguir con nosotros y hace bien su trabajo, lo está haciendo muy bien y por supuesto es el primer candidato y el más firme. El primer candidato y el, més, i el más firme. Queda ja oberta la veda per als comentaris, senyors. Molta gent que diu que sí, que si s'ho guanya bé, però molta gent que diu que no caiguem en la rada de per guanyar-li el Barça estar queixant-se eh, tot l'any de que hagin vingut dos tècnics sense bagatge i seria tornar a cometre la mateixa errada. Així que jo posé les dues opcions i a massa pena Paco Gisbert i Salafogado han d'opinar ara. Mira, jo diria una cosa. I, mm, eh, seguint l'exemple del Llevant, per exemple, sí? mira, l'any passat no tenia que haver renovat a, a Lucas Alcaraz. Per què? Bueno, tenia un contracte en vigor, salvar l'equip, però jo crec que no era l'entrenador que necessitava el Llevant. A més, una obligació moral que una creència en ell. Correcte pues en això el mateix. O sea, no, no, de, no deurien de deixar-se portar per aquestes impressions per haver guanyat un partit, o dos o tres, no? Uh mhm. -huh. És que ho tinguin clar. I si és, el, si és ell o no. Clar. És que poden pensar, a lo millor Suso pot pensar que és Suso, que és eh, Paco. Uh mm. -huh. podria donar-se el cas. I la propietat? Veurem este estiu realment clar. quin marge d'acció té Suso al respecte, eh, al respecte de la propietat en el club estan molt esperançats en que aquest estiu canvien les coses. Aquest estiu ho veurem, vull dir, jo no tinc la boleta de cristal per a dir Suso està lligat de mans i peus, Suso va triar el 10, el 20, el 30, el 50 o el 90%, o Suso mm, va triar-ho tot. No tinc la boleta de cristal. Per tant, jo vinc diguen des de que entrar que per a mesurar aquesta tasca haurem d'esperar per a mi almenys aquest estiu. Però és bona pregunta què pensa Suso i què pensa la propietat al voltant de Paco. Però jo, de tota forma, jo crec que és una qüestió de, de criteri. Uh mhm. -huh. Tu has de tindre clar si, si, si te val o no te val. O sea, tots, jo crec que... Jo, jo no el conec, ni personalment, no ha parlat mai en la, en la meva vida, uh mhm. -huh. ni tampoc sé moltíssim de la seva trajectòria, val? Uh mhm. -huh. eh, mm, però tu has de tindre eh, el que està eh, o, el que, o el que té que decidir, si és, és Uso García Pitar, jo crec que ja tindrà format un criteri de com és Paco Gaestaran, no? no, no crec que tinga que, que, que, que esperar-se a... Si guanya per dos partits. Clar, penso jo. És un bon raonament per a mi. A veure, jo crec que ho hem, ho hem comentat abans, Manolo, jo crec que Suso no tenia per què haver sigut tan, tan contundent quan se li ha preguntat al respecte del futur de, de, de restaurant. Podria haver dit qualsevol, qualsevol cosa, bueno, doncs és una decisió que encara no hem pres, la valorarem a la fi de la temporada, està treballant bé, però bueno, és una decisió que se prendrà més endavant. Qualsevol cosa, i jo l'he escoltat molt, molt, molt contundent i no tenia per què ser tan contundent, ja dit textual, és el primer candidat i el més firme, ho hem escoltat ja moltes voltes al llarg del, del programa. El dia que va arribar, recordaràs que en roda de premsa Suso va dir algo molt semblant. Sí jo després vaig... Que tenia, que tenia números per a continuar, per què no? Tenia números per a continuar, que per què no... Pa, pa, a veure si, si pots eh, recuperar el dia que arriba eh, Paco i Estaran fa quatre setmanes, fa un mes aproximadament, la roda de premsa serà... A més, el tall se dirà Suso Paco, si no recordem malament. Sí, bueno, jo en aquest moment vaig testar l'entorn de de uh mhm. -huh. representants i demés, i me varen dir que Suso ho havia dit per compromís que ells no pensaven que ells no pensaven que anava a córrer que no hi havia res raonat, que havia vingut uh mhm. eh, -huh. per, a traure, per a tractar de salvar la, la situació i que no s'havia raonat res absolutament respecte del futur de, de, de Allestaran. Però, clar, jo ara escolte avui a Suso i jo a Suso, quan no tenia necessitat, l'he vist molt convençut i no pergan de vista, Manolo, que el València va a un projecte de mínims. No estar en Europa suposa tindre menys ingressos. Encara no s'ha atacat amb una marca important eh, eh la samarreta. Se va baixar el cost de plantilla. Van a tindre que vendre eh, futbolistes. Per tant, el perfil de allestarán o de qualsevol tècnic jove altra volta encaixa perfectamente en el proyecto Meriton. Agradará Meso o pero però per al Valencia de mínimos, es mhm. perfecto paco perfecte, Paco Bueno, eh, ¿qué es el que día Suso García Pital el día de la presentación de Suso? ¿Va a dir Por supuesto que está abierta la continuidad de Paco. De hecho, tengo toda la ilusión en que Paco lo va a hacer perfectamente bien, que va a tener el apoyo de los jugadores. Bueno, pues eh, ahí está. Jo ahir, Manolo, a mi l'entorn me va dir que era per compromís. Correcte. Però, clar, és que ho l'he escoltat d'altra volta i no tenia necessitat de dir el que he dit, però ho ha dit, no sé. A mi m'ha crec... sorprès, me sorprèn. Sí, jo crec que, que bueno, ha, ha fet el que molt, els valencians fem, fem moltes vegades això, no? és que es deixem portar per l'eufòria. No? Uh mhm. -huh. eh, hem guanyat en Barcelona i, bueno, sí, vale, <laughs> i el renovem. No? Si recordeu, això ho feia molt Juan Soler, no? eh, que <laughs> Sí, clar. Va, va, sí, sí, sí, sí. Va guanyar un partit d'Antoni... M'enric perquè és cert, perquè m'ha recordat un nom que ara mateix estava esborrat de la meva memòria, però sí, és cert. Va guanyar un partit Antonio López, eh, me pareix que era contra el Betis o algo sí. així, i, i el renovaren dos anys, no? diries, no, a ver, Antonio López somos todos. En la frase aquella de, no, no, si el que guanyar les lligues va ser Antonio López, no, no <laughs> Rafa Benítez. no Rafa Benítez. Què dius? Bueno, i això passa molt, desgraciadament. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit Amat. Eh, si, si el, si el projecte, o si, si, si Allestaran és un bon entrenador per al projecte, n'hi mm, ha que tindre-lo clar. I mm. que jo no dic que siga bon o siga dolent, perquè la veritat és que no el conec tampoc. Jo no, ni he parlat mai en ell, ni, el con, ni conec la seva trajectòria, més de lo que ha estat en el Liverpool, en el València, de segon entrenador, de preparador físic, tot mm. això però si serveix me pareix molt bé. O sigui, eh, sincerament, els experiments en Amics de l'IMS s'han acabat, no? O sigui, el tema portar a un, un comentarista de la tele, pues, eh, jo que sé, jo també soc, soc comentarista i no estic capacitat per a, per a entrenar al València. Esperem que s'hagin acabat. Esperem, clar. Esperem, I, no, no, clar. O sigui, clar I si història que un dia abans, la coneixerem aquest ah, estiu. Uh -huh. Clar, clar, o sigui, millor que eh, millor estaven que, que un experiment d'aquest tipus, perquè jo estava mirant la nòmina de, de, de comentaristes que n'hi ha amics de l'IM i la, la cosa pot ser fotuda. Eh? Mira, Jaitana, que és oient habitual i que sempre es manifesta en el Twitter i diu ja ha començat el club, amb Suso i estaran a colar-nos el projecte mediocre de la propera temporada. Pues això, a veure, és cert que se pot pensar així i, i és una opinió lliure... No, però a veure, el que, lo que dia Salva eh, mm. té moltíssima raó. Anem a un projecte de mínims. Clar. Mm. Primer, perquè eh, moltíssims jugadors no voldran vindre perquè el València, no Europa. per desgràcia, no estarà en Europa i no serà un aparador eh, atractiu, eh, és, és Atractiu. I els entrenadors passarà el mateix. Uh mhm. -huh. Així s'està parlant moltíssim de Pellegrini. Jo, sincerament, respeto, respecte totes les opinions dels, dels companys que escriuen o que, o que parlen, o, saps? però a mi me pareix que Pellegrini no se va cantar per València. Respectant jo... sempre totes les informacions, el dia que el València perd 1-0 en Oriols i Xanet ja diguem que gent de l'entorn de Pellegrini ens diu dues coses. Una, que són set palos lliures, eh? Correcte, set correcte, quilates correcte. lliures per a l'entrenador. I dos, a més és que està gravat aquí, ja vull dir, eh, menciona aquesta data perquè recorda que, que, que ja I dos, que per un equip sense Europa era molt complicat que poguera acceptar eh, un oferiment. Per tant, el que diu a Pena, vull dir, queda rubrica total i absolutament. Pellegrini, quan arriba al, al Villarreal, uh mhm. -huh. el Villarreal, òbviament, no era l'equip ni, no. ell, ni, ni, el fet, ell tampoc estava en Europa, el, el Villarreal, però tampoc Pellegrini era el Pellegrini d'ara. En efecte, saps? això és una realitat. També cert, com li contesta Carles Uve a Lleitana, a mi teoria, pensant així, Benítez Mallaguer ha entrenat al València dos lligues i una UEFA. Tot té dos punts de vista. 12 i 46, anem a l'última pausa per a la publicitat i tornem per a tancar. Sí, sí, a ti. ¿Eres taxista? ¿Te gusta marcar la diferencia en el trato con el cliente? En Taxis Valencia te estamos buscando a ti. Llámanos al teléfono 961 11 93 98. Infórmate de nuestras condiciones sin cuotas ni restricciones. Solo se cobra por servicio realizado. ¿A qué esperas? Llámanos al 961 11 93 98 y te lo contamos. taxisvalencia.net su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Te agrada ir a correr? Has convertit el running en la teua passió? Superrunning és el teu programa. Tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Información TV i en Superdeporte. Superrunning. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. La tranquilidad pasa per la 97.7 radio. Dimecres, des de les 20 hores, els blanquinegres tenen l'opció definitiva d'esvair tots els dubtes i maquillar el tram final de la temporada a casa, a Mestalla, València-Eibar. Viu este encontre que ha de donar la tranquil·litat definitiva als valencianistes amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València Ibar. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 48 minuts. Eh, Folgado estava repassant una estadística que és demoledora. Sí, Salva. una estadística de, de Opta Sports, que en Twitter és Opta José, i que la veritat, pues, jo recomano a tot el que li agrada l'estadística seguir este compte de, de Twitter, perquè dona bona informació, i clar, l'estadística de Paco Allestaran respecte a la de Neville és eh, brutal. <laughs> diu, Paco Allestaran ha ganado dos de sus tres partidos como entrenador del Valencia en Liga. Diu, solo uno menos que Neville, guanyar tres de 7 <laughs> ja, a partir d'ahir ja. Per, per això dia que, que no... Ja no hi vas preguntar, senyor. no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, no? no, no sí, sí, Neville, totalment. Neville s'ha quedat nuet. Eh, ja no vas preguntar qui, e, quin és el millor eh, futbolista, si més no, vos vaig a preguntar en quin futbolista heu, vist en estos 15 dies més evolució. Ho dic perquè ara el gran repte o el gran dubte o la gran prova a la qual tindrà que eh, eh, enfrontar-se qui faig aquesta plantilla de cara l'any que ve és avui Barraganta demostra que pot complir avui Abdenurta demostra que està molt bé avui, avui saben que la matèria prima la tenen ara, després del que ha passat que estos jugadors no han aparegut pràcticament fins a la jornada 32 perquè ja aparegueren per a mi la setmana passada contra el Sevilla i s'han tirat 32 jornades desapareguts són fiables, me serveixen per a fer una plantilla forta de cara a la temporada vinent. Crec que és el gran repte, la gran eh, qüestió a la que té que enfrontar-se qui faig aquesta plantilla l'any que ve. Jo faria neteja. Jo també. Jo faria neteja. Sí. Jo, jo també, jo també. El que passa és que una neteja molt, molt acurada, eh, mirant a qui neteges i a qui no, evidentment, i, i sobretot no malvenent de gent que, que probablement té un caché. Això és la diferència. pues jo crec que per a llevar-te damunt diferents fitxes, per exemple la de Negredo, las de mal vendré. si no, no, te lleves de damunt. André Gómez. Sí, però seria dels pocs eh, que, mal, que malvendries. Jo crec que Parejo, per exemple, si vols vendre-lo, que no sé, jo crec que Parejo, sincerament, jo estava pensant en ell quan parlava Manolo, Parejo és un jugador que si se li dona la confiança i els galons, respon, eh? O sigui, ho ha fet en Pizzi, ho ha fet en Valverde, eh, ho ha fet en Nuno la primera temporada i, i ho està fent en Allestaran, perquè el canvi que ha fet Parejo en els últims dos partits ha sigut al·lucinant. Eh, i crec que té un cartell, o sigui, pot, crec que pots treure no sé quanta pasta, però algo de diners per ell. No? I per André Gómez també. I per André Gómez. Jo crec que André Gómez està en la pole. A més, és que ja estan sonant eh, Juventus, Atlético de Madrid... És que pot fer lo millor de lo que, de lo que, que fa. Eh, és un, a mi, no sé, me, me, me sap mal, però jo crec que tècnicament és un bon un molt, jo, molt, sí, però, jugador, però, saps, ara, però, saps però quina... és intermitent, és, no acaba de... de saps a, quina, a, quina, a quin raonament ha plegat en André i que no se veja com despectiu, perquè no tinc res en compte d'ell, és més bonito que bo. Jo discrepe enormement. Vull dir, oblidem que té 22 anys. Quan s'este Parejo? 27. I el rendiment de Parejo en guany, mm, com ha sigut? Fins al dia del Sevilla, dolentíssim. Un futbolista que té 28 anys, li pots exigir el mateix que uno que acaba de complir, que acaba de complir 22? No. Pues a partir d'ahí jo crec que Andrés pesa sobre la que poder cimentar un, un projecte futur i que encara té marxa de confiança. Per a mi Parejo ja no té marxa de confiança, independentment del partit d'avui. De fet, jo Parejo aquest estiu el vendria. Igual que vendria a Alves, i són dos futbolistes en els que perfectament pots fer eh, caixa, perquè el València està necessitat, i l'altre dia no ho va negar l'Aijun, de, eh, de fer caixa uh -huh. i mhm. s'ha de fer neteja, el que passa és que hi ha determinat futbolistes que tenen una fitxa tan alta, Parejo mm, Negredo mm, i això va ser un altre, a l'hora de desfer-te de futbolistes... Piatti, eh, dels que necessites... Barragán tampoc té una fitxa baixa després de la renovació. Correcte, altre futbolista al que jo també eh, vendria eh, este, este estiu. I a partir d'ahí, pues, eh, pues, la neteja, evidentment, que jo compartís, que jo crec que s'ha de fer en determinats futbolistes, pues és complicada per la fitxa. I és una feina eh, que s'ha d'afrontar ja. afrontar ja. Paco? Sí, sí, sí, completament d'acord. El que passa és que el que deia abans, la, la neteja ha que fer-la entrellat, perquè el que no pot ser és que... Perdona, una cosita respecte a Parejo, té una dificultat també de fer-te de Parejo, i és que ocupa una determinada posició, un lloc molt específic en el que hi ha poquets futbolistes i a més, aquests pocs futbolistes que hi ha són cars. Sí, sí, això és una altra, eh? Ese és, un altre. Ese és el, que té, el hàndicap que té també desfer-te de, de, de Parejo. Sí, és un altre. I, i, i probablement en Barragán passarà el mateix, perquè trobar un lateral dret eh, de qualitat, barato, que estiga bé, bueno, no sé, jo no, no controle tant el, el mercat internacional, però igual lo n'hi ha, però és, no és tan fàcil, eh?, trobar un, un lateral ses característiques. Que supera Barragán, que supera Barragán, Paco, per a mi no ha de ser complicat. Barat? En tots els respectes. barat per a, per a Barragán. Que a veure, i tampoc es pot fitxar un jugador de 20 anys, perquè ja tens a Cancelo per això. O sigui, vull dir que el problema també és que a vegades diguen... Bueno, tu dius un obregat, vull dir, però un obregatet i Xovet a Cancelo, dius algú que complementa Cancelo. Efectivament, uh -huh. sí, mhm. sí, sí, efectivament. I que li ajude d'alguna manera. O sigui, eh, eh, és que aquí el problema és que, mm, diguem, bueno, fent neteja i estem parlant, la majoria dels, dels noms que heu, que heu parlat són gent veterana, o sigui, són, diguem-ne, la part veterana del, de la plantilla. I ens quedarem en jugadors de 20 anys i passarà el que va passar l'any passat, que el València tenia la, de, donava la sensació de que era molt tou, molt, molt, molt, molt estava molt verd, no? O sigui, mm, era un equip, sí, i avui sí. inclús, i avui inclús eh, hi ha, hagut, hi ha hagut un moment en què el Barça estava llançat Piqué jugant de del centre, hi ha hagut tres contraatacs i els han fallat per pardillos, o sigui, per pardillos. Mm. O sigui, bueno, ha fallat un gol increïble eh, Paco Alcácer, però a banda... Okay han tingut tres ocasions de dir, bueno, i, i ha sobrat un passe, ha sobrat un regat, i que dius, ostres, és que han pogut empatar el partit, que el, el Barça en una jugada te fa un gol mm. per pardillos. I això el té, el, el, el tenir una plantilla, pues això, de gent de 20, 20 i pico anys, que és complicat, no? O sigui, Anem a anar tancant, senyors, perquè tenim que posar els gols. A més a més de Ferto Pelló, que estava nosaltres tota la temporada aguantant, o sigui que dos gols com els Vull del València... avui en Ferto Pelló. En Ferto Pelló avui estar contentíssim sí, i li sempre sí, la seva confiança. Per cert, avui hem vist una mostra més de que els hàbitres estan habituats a certs automatismes i no pensen. Generalment donen un minut a la fi de la primera part d'afegit i tres a la fi. perquè que habitualment es donen els afegits, ho sap Avui han donat 3 minuts, i m'agradaria que Fernández Bolbaran m'explicara per què dona 3 minuts si el Barça no ha fet cap dels tres canvis. Bueno, és una bona pregunta. una bona pregunta. ha perdut, ha perdut molt de temps el València. Ha gestionat molt bé la pèrdua de temps el València avui. Eh? Mm. I el Camp Nou estava molt encès per, per el tema del que el València estava perdent molt de temps. Home, no, si, si, si, si vols, els llevem i, i deixem no, no, jugar a la Barça. No, no, clar, clar, evidentment. O sigui, jo estic a veure, jo he dit que ho vaig gestionar molt bé, Està clar. vaig gestionar molt bé la de Madrid l'altre dia, uh mhm. -huh. però que n'hi ha hagut molta, molt, molt de temps que passava entre treure una falta, un, sac, un saque de banda, aquestes coses. Molt bé, Paco, gràcies. A vosaltres. Vinga, a massa pena, com sempre, un plaer i moltíssimes gràcies. Gràcies. Ben gràcies, tornat de nou. Folgado, te ves demà. Adéu, Manolo. Nosaltres eh, a les eh, 3 més quart tornem en la tele, en la televisió, amb el murciélago de Vicenç Semperi per la nit, així en la ràdio. Acaba Esports 97, comença la nit, vos deixem amb els gols, per cert. Estic ja quasi en 87.000 descarregats. Com dèiem, acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Estos són els gols guanyadors en el camp. Cerqueira que fa una centrada és llançar Rakitic i jo crec que pega en el croat però a deixar en Beneït al 6 en este programa per a fer el primer gol per avançar el València en el 26 de la primera s'han avançat els de Paco i estaran ha marcat Guillerme Siqueira Barça 0 València 1 la demana Rodrigo Peroles a, a Soles. Parejo, Parejo a la frontal a Soles, a Parejo, que la dice Santimina. gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Juan Maga fixa al central dicha un spy. pero que Galicia Calidades Comen la partida la primera vuelta. Torna a batre Claudio Bravo Y el Valencia al descanso se embacha a 0-2 al marcador final de la primera parte del cabrón A el gol de Galicia Calidades Barça 0 Valencia 2